Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet Osim onih koji to ne htjednu Neko reče Ako to neće Allahu poslaniće Ko mi se bude pokoravao Taj će ući u džennet Ako mi se suprostavi Taj neće ući Odgovori on بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد كان بسم الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون što u prevodu značenja glasi i bojte se dana kada ćete Allahu vraćeni biti kada će svakome što je zaslužio isplaćeno biti i nikome nepravda neće biti učinjena. Ovo je 281. ajet sure i Bekari. Značajan je po tome što je to Allahova objava prije svega. I što je to posljednja poruka uzvišenog stvoritelja Allaha te wa ta'ala čovječanstvu i da nove ne ima do sudnjega dana. I značajna je po tome što je ovo jedan od posljednjih ili posljednji ajet koji je objavljen od Allahove knjige. Kako to mnogi zastupaju mišljenje. Nakon objave ovoga ajeta vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem živio je još devet noći. Preselio je na Ahiret u ponedjeljak, drugog dana Rabiul Awala. Kako to prenosi Ibn Abi Hatim. A Ibn Mirdavej navodi predanje od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma koji kaže posljednji ajet koji je objavljen bio je ovaj ajet vettehu jevmen turđaune fihi ila Allah i bojite se dana kada ćete Allahu vraćeni biti. Ibn Đurejđ kaže navode da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem nakon toga živio još devet noći počev od subote i da je umro u ponedjeljak a ovo prenosi poznati Mufesir ibn Đerir Taberi. Dakle, pred nama je posljednja Allahova tabareke wa ta'ala objava i posljednji ajet te objave. je što je objavljeno od Kur'ana Kerima. I to ima svoju posebnu poruku. Jer ono što se posljednje kaže i poručuje i oporučuje, to u stvari ima i svoje posebno značenje. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala u ovom i kuranskom ajetu naređuje i podsjeća nas na jednu veliku obavezu. A to je takvaluk. Kao što se u mnogim ajetima drugim kuranskim spominje. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Mi smo oporučili, ovasijetili i ehli kitabijama prije vas. o i jakom, a i vama samima, enite kulla, da se Allaha bojite. bojaznost. Dakle, traži se i badet pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. A takvaluk je da činiš ono što ti je propisano, da trebaš raditi i da se kloniš onoga što ti je propisano, da se trebaš toga kloniti. Ovaj ajet počinje riječima teku, bojte se, čuvajte se i strahujte, budite na oprezu, jeumen od dana. U ovom kuranskom ajdu došao je taj dan u neodređenom obliku, jednoga dana. To ukazuje na njegovu veličinu. Bojte se toga jednoga dana, koji će sigurno doći. Turđaune fihi ila Allah, u kome ćete biti vraćeni Allah. Dakle, bojte se sudnjega dana. Ovim nas uzvišeni stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala podsjeća na sve ono prije objavljeno. Drugim riječima, prihvatite sve ono što vam je objavljeno u ovoj knjizi. Jer ćete zato odgovarati i polagati račun. Bojte se dana kada ćete biti Allahov račun. Kada ćete polagati račun. Summe tu kullu nefsim ma kesebet. Zatim će svakome što je zaslužio isplaćeno biti. Wahum la yuzlamun i nikome nepravda neće biti učinjena. Prvo, svima nama je Allahu se vratiti. I niko to izbjeći ne može. I to je nešto neprikosnoveno i neminovno što nas čeka i što je pred nama. Povratak Allahu te bareke ve taala počinje samom smrću i odlaskom sa ovoga svijeta. I to je početak tvoga putovanja dalekog i za tebe teškoga. Putovanja na kome je obskrba i na kome su obskrba dobra djela. Kao što kaže jedan od prvih generacija ovoga ummeta, Zainul Abidin, ibn Hosein, ibn Ali, ibn Abi Talib, u svojoj u svojim poznatim stihovima koji počinje riječima Lejsa al-garibu gariba šami wal jemeni innal gariba garibu lahdi wal kefeni. Nije osamljenik, nije stranac ko ode u šami i u Jemenu, već je stranac i usamljenik onaj ko je u grobu i u kefinima. Takav je sami napušten, ostavljen. To je početak svoga putovanja. A dalje nastavlja u svih ovima i kaže, inša Allah, i to ćemo jednom prilikom cijeli, e, cijelu tu kasidu da prevedemo, inša jer je vrlo poučna i, i korisna i upućuje nas na takvaluk i bogobojaznost i prolaznost i ništavnost ovoga svijeta. Pa dalje kaže, Seferi beidun, moj put je daleko a moja obskrba mi nije dovoljna. Koliko god dobra uradiš, treba će ti još više. A tvoja obskrba su ti tvoja dobra djela. Ali konačni povratak Allahu te, početak povratka Allahu te barake I trebaš biti svjestan da dok si došao na ovaj svijet, da ćeš na njega i otići. Kuransko majce se kaže, bit ćete vraćeni. Vratit će ga od Allah tebareke ve ta'ala, niko drugi, on vraća. I on ima svoje meleke koji su time zaduženi. Melek smrti i njegovi pomagači. Ali i bit ćete vraćeni. Šta znači bit ćete vraćeni ne svojom voljom. Ne kada vi odlučite, kada vi sjednete. Već kada vam vaš eđel dođe. Jer ste u Allahovoj vlasti koliko bili toga svjesni, koliko ne turđeune fihi ila Allah. Dana u kome ćete se Allahu vratiti. Početak toga putovanja ahiretskog jeste dolazak smrti i nastup smrti. A konačno jeste sud, presuda i ferihum fil dženneti wa ferihum fil Skupina u džennet, a druga u džehennem. Ne ima trećeg mjesta. To je kraj toga putovanja. Bojte se dana turđaune fihi ila Allah kada ćete biti vraćeni u njemu Allahu. tu kullu sebe. Zatim će svakome što je zaslužio isplaćeno biti. Što je zaslužio. A, mi molimo Allaha te baraka taala da nam sudi po svojoj milosti, a ne po našim djelima i po onome što smo mi zaradili. Jer u onome hadisu koji se spominje, koji bilježi imam El Munziri, da je jedan čovjek bio, boravio na jednom pustom ostrvu. I tu je i bada činio Allahu te wa ta'ala. Po cijeli dan. Uzvišeni Allah mu je na tome ostrvu oko koga je sve slana voda i more dao izvor pitke vode na koji bi on silazio da abdest uzme i da se pripremi za novi ibadet Allahu te ta'ala. Samo mu je to posao bio. A kada bi god došao dnevno da naveće zapravo da uzme abdest na tome izvoru našao bi tu plod koji mu je Allah Đelešanohu dao šipurka i od toga se hranio svaki dan bilo je drvo je od koga je brao taj plod. Iako znamo da to samo jedan put godišnje zri. Ali njemu je svaki dan bilo. I molio je Allah te barake vatala imao jednu veliku želju. Molio ga je da mu ne uzme dušu nikako drugačije osim kad bude na Kad mu bude najbliži. Stalo Allahu te bareke ve ta'ala u, u ibadet. I uzvišeni Allah mu je to i uslišao i primio tu dovu. I preselio je taj dobri Allahov rob na ahiret steždu čineći Allahu te bareke ve ta'ala. I došao je na sudnji dan. Došao je na sudnji dan i Allah kaže svojim melekima uvedite ovoga moga roba u moj džennet mojom milošću a on kaže uzvišeni Allahu mojim dijelima. A onda uzvišeni Allah kaže onda izmjerite moju blagodat prema njemu i uporedite je sa njegovim dijelima. Čovjek koji je cijelog svoga života i bade čini Allahu te Uzmite blagodat njegovog očnog vida i uporedite je sa njegovim ibadetima. I kada su uzeli, izvagali i izmjerili, pokazalo se da je Allahova blagodat očnog vida koji mu je dao veća nego ibadet koji je on činio Allahu te bareke ve taala cijelog svoga života. Pa kaže svojim melekima vodite ga u džehennemsku vatru. To su njegova djela. On nije svojim dijelima mogao zaraditi džennet. U džennet se ulazi Allahovom milošću. Pa kada su ga prisilili u džehennemsku vatru, onda on moli Allaha te bareke ve taala da ga uvede u džennet njegovom milošću. Pa uzmišenite te bareke se odaziva i kaže uvedite moga roba u moj džennet mojom milošću. Bojte se dana i ovaj ajet trebao bi svaki musliman da zna i poznaje i da mu stalno bude na umi i pameti. Kako je kod nas ljudi kada nam neko od ljudi nešto oporuči pa mi to pamtimo i zapisujemo i dalje prenosimo. A šta je sa posljednjom Allahovom tebareke wa ta'ala objavom i to posljednjim ajetom objavljenim u ovoj objavi? Zar nije potrebno svaki musliman da ga zna i poznaje? Ali u vremenu kada su se mnogi prepreke mnogi zastori pred ljude postavili od strane ljudi da se ne sazna ova vjera. Ne samo da se ovaj ajet ne uči među ljudima onako kako bi trebalo, već se ovaj ajet i ne poznaje da je to posljednji ajet posljednje Allahove objave. To je i sramota i to je i žalosno i jadno za našu Da smo se na taj nivo spustili. Dakle, poruka je Allaha te bareke ta'ala ovdje, bojte se dana kada ćete Allahu biti vraćeni. Thumme ospa kullu nefsim Zatim će biti svakome isplaćeno ili dato ono što je zaradio. U ovome slučaju čovjek radi i zaradi i zasluži Allahovu milost kojom ulazi u u džennet. A nikako da svojim dijelima u potpunosti može zaslužiti džennet kao što to sahi hadisi opisuju od Resulullaha sallallahu alaihi sallam koji kaže svojim ashabima len jedhule ehadukum bi amelihil dženne ili drugome rivajtu len judhile ehadukum ehadekum ameluhul dženne niko svojim dijelima neće ući u džennet u drugom rivajtu u prevodu nikoga njegova djela od vas neće uvesti u džennet. Wala ente ja Rasul Allah, za niti Allahu poslaniće, wala ene čak nija. Hadis je sahih u Buhari. Illa en je Allahu bi rahmeti. Osim da me Allah obuhvati svojom milošću. Ljudi u mnogome nisu ni svjesni ovoga. Ono što je zaslužio, ono što je učinio, Dakle, čovječe, tvoje je ono što sam uradiš i što ostane kao posljedica tvoga rada. Bilo znanje ili dobro dijete ili vako. Ili tvoja dijela koja si učinio. وَأَلَّيْسَ insani illa ma sa'a I da čovjeku ne pripada ništa drugo osim samo ono što sobom zaradi. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى i da će se njegov trud zasigurno vidjeti. A prije toga u ajetima, u ovoj suri, surati Neđm, kaže uzvišeni Allah, em lem yunebbe bima fi suhufi Musa. Zar nisu obavješteni o tome šta je to u suhufima Musa ovim? Ibrahim waffa i u Ibrahimovim koji je u potpunosti sve ispunio što je Allahu obećanje dao. la teziru vaziratum vizre uhra da niko ničiji teret neće ponijeti. Niko ničije tovare neće natovariti na Ni dobra ni loša djela. Wa enne sa'jahu se Wa لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى I da čovjeku ništa drugo ne pripada osim samo ono što sobom zaradi. وَأَنْ نَسَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى I da će se njegov trud zasigurno vidjeti. Dakle, to je objavljeno i Musa'u i Ibrahimu, salam i našem Resulu Muhammedu, sallallahu alaihi wasallam. Sobom što zaradiš. وَهُمْ la i neće im se nepravda učiniti. Dakle, potpuna Allahova te bareke ve pravda i upozoravanje ljudi na ono što ih čeka da se pripreme svojim dobrim dijelima i klonjenjem svega ružnog i nevaljastog. Ovdje ovo kažem, da bismo se podsjetili samo, da bismo se podsjetili na važnost ovih ajeta da bismo se podsjetili na ono što nas čeka na sudnjemu danu i da bismo odgovorili na jedno pitanje kojeg ljudi trebaju i moraju biti svjesni, ali u većini slučajeva nisu. A to je zašto će čovjek odgovarati Allahu te baraka Odgovarat će za svoja djela. I niko namjesto njega neće stati da odgovara. A njegova djela će biti ispravna onoliko koliko su u skladu sa Allahovim propisima i njegovim zakonom. To jeste Kur'an i Kerimom i praksom njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi sellem Toliko će djela biti ispravna i pravilna i prihvaćena kod Allaha Ništa drugo. Kada će se Isa alaihi toga dana o sebi zabaviti i zaboraviti na svoju majku. Šta je s ostalim? Taj Allahov poslanik za koga se u hadisu, podižem hadisu šefaata velikom. Resulullah s.a.v. u kome se ne spominje ni jedan grijeh da ga je učinio. Ali će se toga dana, zbog težine toga dana se sobom zabaviti. Dakle, toga ljudi moraju biti svjesni. Wa اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ Budite pokorni Allahu i njegovom Resulu. A što se tiče drugih ljudi, onoliko koliko su pokorni Allahu i njegovom Resulu. Toliko sa njima i raditi, i sarađivati, i potpomagati se i tako dalje. Koliko nisu, toliko ne treba sa njima. To je taj princip. Za koji će čovjek odgovarati pred Allahom te bareke wa ta'ala. Kur'an Kerim u suri i Merjem kaže وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا I svi ćemo doći na sudnjem danu pojedinačno. Neće niko doći sa svojim sekretarom ili sekretaricom ima i toga. Ili sa svojim direktorom, šefom ili predsjednikom države, ili sa svojim vojskama, ili sa svojim kontima na kamatnim bankama koji su mu povećavali njegove džunahe, nego ferda, sam. I to kako sam? Igo i bos, bez ičega na sebi. Prvi koji će biti odjeven na kijametskom danu, to je ko? To je Ibrahim a.s. E Ali će se ljudi o sebi zapašiti. Pa neće na to ni obraćati pažnju. Samo sa svojim dijelima ćeš doći. Pred onoga ko zna sve i kome ništa nije skriveno. Pa ćeš odgovarati šta si i kako si radio. Tada neće nikakva politika koristiti jer to kod uzvišenog Allaha Đalešanuhu ne pali i ne koristi. To kod njega ne vrijedi. Iako će ljudi pokušavati, čak i oni najgori, kada vide, to jeste mušrici, kafiri, kada vide da uzvišeni Allah te bareke taala oprašta, samo ne oprašta širki kufr. Kada vide veliku Allahovu milost, onda će uzeti i zaklinjati se i govoriti Wallahi Rabbina ma kunna mušrikin. Tako nam Allaha našeg gospodara nikad širk nismo činili. To će govoriti. Lažno se pred Allahom zaklinjati. I lagati sami sebi. A Allah zna i njih i njihova djela. A to će govoriti kada? Kada vide da uzvišeni Allah sve drugo oprašta ali širk ne oprašta. Inna Allahe la jagfiru Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Da nekoga Allahu ravnim smatraš. Ne samo da ga uzmiješ kao kipa, da mu se klanjaš i da ga obožavaš, ne samo to. Nego da nekoga pretpostavljaš Allahu te bareke ve ta'ala. Da ti je neko preči nego Allah te bareke ve Neko preči nego Allahova vjera. Da gledaš ljudima udovoljiti na račun Allaha tabaraka wa ta'ala. S tim se nije igrati. ma A oprašta mimo toga kome hoće. I šta hoće. Dakle, iz ovoga vidimo da je posljednja Allahova tabaraka wa ta'ala poruka u posljednjoj njegovoj objavi upravo ovaj takvaluk i bogobojaznost. Ono što treba da nam je stalno na pameti pred nama u našim svim dijelima. Da ćemo pred Allahom odgovarati i da nam ništa od ovog dunjaluka neće koristiti. Od ljudi i ljudskih, državnih, političkih, ekonomskih sistema i bilo čega drugoga. Ne. Budi ispravan na pravome putu. I nemoj posustajati, nemoj popuštati, nemoj zastajati li se vraćati i nemoj skretati sa toga puta. Jer opravdanja nikome ne ima. Mi imamo u Kur'ani Kerimu primjera toliko. Među Allahovim poslanicima i njihovim sjedbenicima. Jesmo li zaboravili slučaj Ashabul Uhdud, toga jednoga naroda, koji je od prvog do posljednjeg bačen u velike rove iskopane za njih i potpaljene vatrom, da izgore unutra, svi do jednog. Pa je uzvišeni Allah pokazao to čudo, da majka koja je nosila svoje novorođenče, koja se nije za sebe pobojala, nije došao u pitanje njen iman, već se boji za to malo dijete, pa uzvišeni Allah joj daje razgalu i odgovor od toga djete. I to je od ono troje djece koja su progovorila u, u Čudo se pokazalo. Pa to dijete progovara i smiruje svoju majku da ustraje na pravome putu. To dijete koje je bolje od hiljada i miliona danas ljudi koji ne smiju progovoriti, prozboriti ne samo to, već krivo govore i krivo rade. To dijete koje smiruje svoju majku. I šta joj kaže? Ne kaže joj, budi mirna majko, lijepo spavaj, uživaj. Već joj kaže, ustraj majko, idi u vatru, strada, da bi spasila i sebe i mene. Ali to nije stradanje. To je dobitak. Taj primjer treba da nam je pred očima. Isto tako Resulullah a.s. koga su tri godine izolovali. I njega, i njegovu porodicu, i njegovo pleme. Ili njegove srodnike bliže. Među njima je bilo muslimana i bilo je i nemuslimana. Da bi na taj način izvršili pritisak na istinu da bi ona popustila. Pa oni koji su tu bili, u toj izolaciji živjeli tri godine, kažu pa su nam usne postale kao devine gubice, od korijenja, od trnja i liša koje smo i kore drveća koje smo jeli. Ali nisu popuštali. Ali nisu principe ostavljali. Radi ovoga i radi onoga. I to je pitanje ustrajnosti na pravome putu. Ovo je taj vasijet. Ovo je ta posljednja oporuka nama svima. Borite se danas. Neće vam koristiti rodbinske veze. Neće vam koristiti ove institucije. Ili ovi ljudi. Ili oni položaj, samo ono što ste uradili od dobrih dijela na osnovu vašeg čvrstoga imana u Allaha te bareke ta'ala. Bojte se dana kada ćete biti vraćeni Allah. Zatim će svakome ono što je radio biti isplaćeno i nikome nepravda neće biti učinjena. Molim Allah bareke ve ta'ala da nam se svima smiluje, da nam pomogne da budemo ispravni i ustrajni na njegovome putu da ne popuštamo, da ne posustajemo, da ne skrećemo sa pravog puta sa klima i molimo ga uzvišeno da nam dadne da ovi ajeti njegove knjige i njegov Resul alaih selam budu nam stalno pred očima u našim svakodnevnim primjerima kako nas ne bi dunjaluk i dunjalučari kako nas ne bi ova svakodnevna iskušenja, propaganda koja se vodi, kako nas sve to ne bi krenulo sa pravoga puta.